الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Allahu svevišnjem pripada svaka zahvala. Allaha hvalimo što nam je omogućio da se ovdje okupimo i da učimo Allahu subhanu wa ta'ala vjeru. salavat, selam, mir, neka su na Allahu poslanika Muhammeda alaihi salatu wa selam, njegovu porodcu, časni ashabi i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Cine na braću i poštovani sestre, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Na samom početku, radići po riječima Allahu poslanika alaihi salatu wa salam, onaj ko ne zahvaljuje ljudima, ne zahvaljuje ni Allahu, želim da iskoristim priliku da se našem bratu zahvalim na ovako lijepim ilahijama. Zaista sam ganut sa ovakvim lijepim tekstom i ovo je samo dokaz da čovjek kada želi da prenese ljudima poruku da je to moguće izvesti na halal način. Isto tako zahvaljujem se što mi je ukazana ovdje čast da se večeras obratim na ovom sjelu, siguran sam da je mnogo onih koji su prioritetni da sjede ovdje, ali eto, ispalo je večeras da ja budem sa vama ovdje. Braću moja draga i cijene sestre, večeras ćemo se družiti i večerasnje druženje ćemo podijeliti u tri dijela. U prvom dijelu ćemo govoriti kratko o Ramazanu, u drugom dijelu to jeste srž večerašnjeg sjela ćemo govoriti o razlozima uspjeha prvih generacija i na kraju zadnji dio možda i najbitniji, a najkraći savjeti o mladini. Na samom početku nalazimo se, braću moja draga i cijene sestre, u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana i ja nisam mogao dozvoliti sebi da nešto govorim, a da ne govorimo nešto o tome. To je period u kojim se nalazi noć El Qadar, noć Kadera, za koju kaže uzvišeni Allah tebaraka ve ta'ala Lejletul Qadr khairun min alf shahr. Noć Kadera je bolja od 1000 mjeseci. Ne kaže se noć Kadera je kao 1000 mjeseci, već noć Kadera je vrijednija od 1000 mjeseci. Kažu islamski učenjaci, mufessiri Kur'ana, Značenje ovog ajeta je da je ibadet u toj večeri vrijedni od ibadeta hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. A islamski učenjaci su to pretvorili pa kažu 83 godine. Ibadetiti u noći kadera je vrijednije nego ibadetiti 83 godine u kojima nema te večeri. Pa je li moguće da se neko poigra sa takvom prilikom? Je li moguće da ne budemo Allahu zahvalni što nas je poživio do takve velike prilike? Jer, braćo moja draga i ciljne sestre, tako mi uzvišenog Allaha. Oni koji su sa nama prošle godine postili, pa ih je Allah uzeo sebi, dali bi sve što je na planeti od istoka do zapada, da mogu da sa nama budu u ovoj zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže... من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه onaj ko provede noć kadera u ibadetu Allahu tebarak ve ta'ala vjerujući u njega i nadajući se njegovoj nagradi bit će mu oprošteni grijesi imam osjećaj da dosta puta kada čujemo ovakve hadise da ne svatamo o čemu se radi imamo priliku braćo moja draga i cijene sestre da iz ovog mjeseca iziđemo bez grijeha kao da nas je majka rodila. Svi mi imamo grijeha, iskoristite ovu veliku priliku da nam Allah te ve ta'ala oprosti grijehe. Ovaj ummet Allah Želešanu je odlikovao mnogim odlikama. Jedna od odlika ovog ummeta jeste i to da živi mnogo kraće nego prijašnji narodi. Nuh alaihi selam, kao što je došlo u Kur'anu, Pozivao je svoj narod 950 godina. A u vjerodostojnim hadisima Allah poslanik kaže prosječna dob životna ovog umeta je od 60 do 70 godina. Prijašnji ljudi su imali mnogo više vremena da uradi mnogo dobra. Naša životna dob je kraća. Zato, braćo moja draga i ciljne sestre, iskoristite ove prilike, naročito neparne noći Ramazana, u zadnjoj trećini, A bez obzira parni ili neparni, deset dana, zamislite da nekom je od nas neko ponudi opciju i da kaže radi deset dana, imaćeš penziju 83 godine. Da li bi neko od nas to odbio? Samo deset dana, penzija 83 godine, a šta ćeš dobiti? Dobit ćeš 500 eura. Cijeli dunjaluk da dobiješ. Kod Allaha ne vrijedi kao krilo mušici. Allahu ekbar. Ti ćeš dobiti samo 500 eura i spreman si raditi, a kada je u pitanju oprost grijeha, imam osjećaj da smo lijeni. Zato, braću moja draga i ciljine sestre, savjetujem sebe i vas, iskoristite ove preostali dane. Noći su kratke, teravija se klanja, noćni namaz, sehur, iskoristite u četiri ibadeta. Trudite se da što više učite Kur'ana i da čitate prijevod Kur'ana razmišljajući onome što Allah Đelešanu kaže. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها A zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Razmišljajte o Kur'anu. Pokušajte svoje srce natjerati da zaplači. Tako mi svevišnjeg Allaha ne postoji ljepši moment na dunjaluku od momenta kada čovjek plaće i straha prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj ko ode sa dunjaluka, a nikada nije zaplakao, ta je otišao i nije probao najljepšu ružu sa dunjaluka. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wa salam, dvoje očiju neće vidjeti džehennem, niti će ih pržiti džehennemska vatra, jedno od tih dvoje očiju jeste oko koje je plakalo i straha od Allaha te barakve ta'ala. Zato učite Kur'an, razmišljajte o njemu, čitajte ga na način kao da se vama obraća, ne da se obraća muj ili hasi ili fati tebi. Govorit ćemo poslije malo više o tome. Trudite se što više na file, ali na file u kojoj znamo šta učimo, dva rekiata u kojima ćeš plakati, u kojima ćeš na seždi ostati pet minuta, bolja su od stotine rekiata u kojima ćeš ko šumaher proletiti, ne znaš ni gdje je početak, ni gdje je kraj. Ja sam dosta puta kroz predavanja govorio, bojim se da ove naše teravije nerijetko su ismijavanje sa vjerom. Stani pred Allaha i svati da stojiš pred gospodarom zemlje i nebesa. Klanjaj dva rekiata, padni na seždu, približi se gospodaru i zaplači. Njemu svoje bole i probleme kazuj. Treća stvar od ibadeta koji treba činiti jeste mnogo iskoristite ovaj mjesec za dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. I četvrta stvar, ovo je mjesec rahmeta, mjesec milosti, mjesec samilosti, pa se trudite da u ovom mjesecu što više sadake udjelite. Braćo moja draga i ciljni sestre, ako pogledate u historiju Islama, već od vremena Božih poslanika, pa pet ili šest stoljeća, nakon toga vidjet ćemo da su u Ramazanu se odigrale velike bitke. Bitka na Bedru, osvajanje Mekije, također osvajanje Kipra, Amurije, Palata šehida u Francuskoj i mnoge druge bitke u islamu su se odigrale u mjesecu Ramazanu. Pogledajte nas danas, razladni uređaji, sjedimo, ne radimo ništa plaho teško, pa nam opet naporno postiti. Postavlja se pitanje kako su ti ljudi iz prvih generacija uspjevali da poste i da idu i da se bore na Allahovom putu. To me je ponukalo da večeras govorimo o komparaciji nas i prvih generacija. Zašto su uspjeli? Zašto Muhammed alihi salatu wasalam u 23 godine poslanstva nikada nije imao neradni dan? Nikada njegovim vratima nije pisalo radno vrijeme od tada do tada. Bio je prijesednik državi. Bio je glavni vojskovođa, bio je glavni kadija, bio je glavni imam, bio je muž, bio je otac, bio je muftija, bio je savjetnik, bio je prijatelj. Sve on je bio. Kako je mogao izdržati? Odakle mu snaga? Odakle snaga prvim generacijama da su islam proširili toliko koliko su proširili? Onog momenta kada su došli ljudi poput nas, onda islam je počeo da, hajde da kažemo, smanjuje se. Zato, braću moja draga i cijine i sestre, smatram da je pametno i potrebno svima nama da vidimo šta je tajna uspjeha prvih generacija. <clears throat> Da vidimo, braću moja draga, kako povratiti onaj period kada su muslimani hodali podignute glavi. Pogledajte samo sada na svjetsku scenu. Ko se ubija i ko se potlačuje i ko se, hajde da kažemo, protjeruje sa njihovih ognjišta to su u velikom broju slučajeva samo muslimani. Sirija, Čečenija, Irak, Palestina, Somalija, dojuče Bosna i Hercegovina i tako dalje. Je li nam dosadilo više da idemo pogu, pognete glavi? Kada ćemo ponovo podići glavu i ponosno hoditi Allahovom zemljom? Zato moramo vidjeti recept. Kako su uspjeli ovi da pokušamo i mi da to uradimo. Prva stvar, započeli smo temu o tome, oni su živjeli sa Kur'anom. Koliko mi, ali otvoreno, vi znate možda neki koji su slušali moja neka predavanja, da ja znam postaviti nekada provokativna pitanja. Koliko živimo sa Kur'anom, koliko učimo Kur'an, koliko je imperativa Kur'ana koje znamo, a ne praktikujemo ih u bici na bedru, zbog kršenja samo jedne naredbe, Boži poslanik kaže, budite na tom brdu strijelcima, nemojte silaziti kada bi vidjeli da nas vrane čupaju dole. Pa su sišli, pa ih je to koštalo 70 ubijenih ashaba. Samo jedan grije, a pogledajte koliko je sada grijeha na našim čaršijama, koliko je ljudi koji javno, ne stideći se, sjede pred nekom kafanom i jedu sladolid. Koliko je samo na našim ulicama djevojaka otkriveni koji su muslimanke? Koliko je ljudi koji ne klanjaju? I tako dalje. Kako očekivati Allahovu pomoć i Allahovu pobjedu? Prvi razlog kako krenuti pravim putem jeste Kur'an. Vratiti se istinski Kur'anu. Pogledajte Allahovog poslanika, pogledajte koliko je funkcija obnašao. Ali gdje je njegov bio smiraj? Njegov smiraj je bio u Kur'anu. Kažu Aiši radijallahu ta'ala anha, određeni tabi'ini, majko pravovjerni, ispričaj nam šta si vidjela najčudnije u životu Božijeg poslanika. Ti si živjela sa poslanikom u istoj sobi. Kaži nam šta si čudno vidjela od njega. Kaže, jedne večeri Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, probudio se, pa je kazao, Aiša, hoćeš li mi dozvoliti da klanjam noćni namaz? Allahu akbar. Allahu poslanik, Allahu miljenik, najbolje stvorenje koje je kročilo zemljom, pita svoju suprugu, hoćeš li mi dopustiti da klanjam noćni namaz? Kaže Aisha, Allahu poslaniće, ja volim da si ti blizu mene, ali volim i ono što ti voliš, ustani i klanjaj. Kaže Aisha radi Allahu ta'ala anha, pa je ustao, abdestio i počeo klanjati. Kaže, pa je toliko plakao da su se, da se njegova brada nakvasila suzama, da se njegova košulja nakvasila suzama do te mjere da su suze počele kapati po zemlji. I tako cijelu noć. Pa kada je došao Bilal radi Allahu ta'ala anhu na saba uči ezan, izašao Allahu poslanik crven, uplakan, cijelu noć plakao. Kaže Allahu poslaniće, što ti plačeš? Kaže, a zar da ne budem Allahu zahvalni rob? Taj Allahov poslanik u svojoj kući, kada bi mu došla prosjakinja, ne bi mogao naći datulu da joj udijeli. Kaže, a iša znala bi doći prosjakinja, traži datulu da joj udijelim, ja samo nađem u cijeloj kući jednu datulu. I on kaže, a zar da ne budem zahvalan Allahu? A gdje smo mi danas? Od auta, od mobitela, od kuća, od prijevoza i razno raznih njameta i blagodati. A kako Allahu zahvaljujemo na to mi? serijama, filmovima, utakmicama, razgoličenošću i tako dalje. I onda nam dosadilo da idemo pognuti glavi. Boga mi ćemo i pogijeti još više ako nastavimo ići ovim putem. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, osjedile su me še jebetni, še jebetni hudun wa ahavatuha. Osjedile su me sura hudi njene sestre. Sestre. Šta je nas osjedilo? Jesmo li ikada Kur'an otvorili? A toliko je poslanik učio Kur'an da su ga te sure osjedile. Zato, braću moja draga i cijenine sestre, povrata Kur'anu, istinski povrata Kur'anu. Zamislite da imate čovjeka bolesnog i ode kod doktora i doktor mu propiše lijekove i on uzme te lijekove, zamota i u peškir i ostavi na stalažu. Nakon heftu dana Ode doktoru, kaže, doktore, mene i dalje bubrezi boli. Piješ li lijekove? Pa kaže, no i gore na rafi. Rekao, te, halo, ti nisi normalan. Ja ti dao da piješ, ti ostavio gore. Uzvišeni Allah objavio Kur'an da se živi po njemu. Elif lam mim Zalike al kitabu la rajbe fi Hudan lil muttaqin To je knjiga u koju nema nikakve sumnje. Uputstvo bogobojaznima. Potom je se treba živjeti. Zato, braću moja draga i ciljne sestre, uzmite Kur'an da biste živjeli sretno na Dunjaluku. Tako mi središnjeg Allaha, zapamtite večeras. Ne može se postići sreća na Dunjaluku bez Allahovog govora. Evo vam Švedska, država sa najvećim ličnim dohodkom po glavi stanovnika, i sa najviše šta? Samoubistava. Ako je sreća u novcu, zašto se ubijaju? Zašto sami sebi život oduzimaju? Nema sreće tako mi Allaha, osim kad znaš zašto živiš. Zato vam kažem, vratite se Kur'anu, da spoznate ko je vaš gospodar. Nema veće sreće nego da živiš, a ti znaš da si stvoren da obožaješ Allaha da ćeš odgovarati na sudnjem danu kada vidiš nepravdu, kada vidiš grijehe, kada ti neko zulum učini, a ti spokojan, ubijeđen da će se doći na sudnji dan. To je najveća sreća. Najveća sreća da znaš da obožaješ Allaha subhanahu wa ta'ala. Najveća sreća je, koju možemo naučiti iz Kur'ana, da znamo gdje je slava muslimanska. Pazite, uzvišen je Allah stvorio i ljude, objavio im Kur'an i kazao im je da je tu njihova slava, tu njihov prosperitet. Nema prosperiteta muslimanima bez Kur'ana. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون Mi vam knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša. Hoćete li se opamijetiti? Ne mogu da shvatim kako su nevjernici uspjeli tako da muslimane odalje od Kur'ana, a ovakvi jasni ajeti, mi vam objavljujemo knjigu u kojoj je slava vaša. Hoćete li se opamijetiti? Također, pogledajte samo ove primjere, blistavi, samo jedan primjer, Ebu Dahdah, poznati ashab, Za njega se vezuje jedan interesantan događaj kako su oni živjeli sa Kur'anom, zato su uspjeli. Mi znamo puno stvari iz Kur'ana, ali ne živimo po tome. Kaže se, došao je Božjem poslaniku u hadis vjerodostojen, došao mu je ashab i kaže Allahu poslaniće, ja želim da napravim zid, ogradu na svome palmoviku, pa komšija ima jednu palmu koja smeta meni da upravim zid. Možeš li razgovarati sa tim komšijom da mi da tu palmu da upravim zid? Pa je Boži poslanik pozvao toga sahaba i kaže ja ti garantujem palmu u džennetu ako mu daš tu palmu. Kaže, ne želim Boži poslanče, to je moja palma. Kada je čuo ovaj naš heroj Ebu Dahdah, ovaj hadis, odlazi kod tog čovjeka što ima tu jednu palmu i kaže, ja ti dajem za onu tvoju jednu palmu, dajem ti veliki palmovik u kojem ima šest stotina palmi, samo mi je daj. Kaže, može, tako može. Kada je on dobio tu palmu, kaže Božijem poslaniku, Allahu poslaniće, ovo je sad moja palma, ja je dajem na Allahovom putu, ja hoću palmu u džennetu. Pa kaže Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, koliko će Ebu Dahdah imati velikih grozdova, datula i palmi u džennetu. Pa su povodom njega objavljeni kuranski ajeti, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره ko je taj Allahu dobre volje dati dug i zajam pa da mu to Allah mnogostruko vrati pogledajte kako su oni se natjecali kako su živjeli sa Kur'anom nakon toga svakako jedna veoma bitna stvar mnogi su i možda slušali kroz dersove Kur'an je objavljen radi tri stvari Prva, da bi se Kur'an učio i za svaki proučen harf imamo sevap. Druga, da bi razmišljali o tim značenjima, da bi to hranilo našu dušu. Kao što čekamo iftar, da nahranimo svoje tijelo, naša duša ima svoje pravo. Džaba tijelo, ako ne nahranimo dušu. Kada se govori o džennetu, kada se govori o džehennemu, to odgaja ljudsku dušu. Navodio sam primjer mnogo puta u suri Mutafifin. Vajlun lil mutafifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون تشكو se onima koji zakidaju kada vagaju. Pazite, Kur'an govori o svemu. Čak kako i vagati. Samo treba se družiti sa Kur'anom. Teško se onima koji kada vagaju, varaju. Kada sebi vagaju, ispravno vagaju. Kada drugima vagaju, zakidaju. I kako i Kur'an odgaja? A zar ne znaju oni da će biti proživeni? Završeno! Za momina više nema filozofije. Žena koja ide putem otkrivena, a zar ne zna da će biti proživljena? Završeno! Čovjek koji čuje ezan, ne odazove se na namaz, a zar ne zna da će biti proživljen? Čovjek koji spusti roletne, pa tamo ode na šeitanski Facebook i uvažena sestro jesti lijepe oči. Mo, dragi brate, kako su u tebe lijepe dlake na bradi. Ela je zunnu ulaike ennehum mebruthun a zar ne da će biti proživljeni? Nažalost, pričat ćemo mi o Facebooku malo poslije, muslimani šta god da im dođe od čafira prihvataju bez filtriranja. Koliko je samo harama učinjeno na Facebooku, koliko je porodica pokvareno na Facebooku, koliko je bluda učinjeno putem Facebooka, urađeno je mnogo i hajra. Oni koji rade hajb treba da iz, istraju, ali oni koji šeitan tu savladao trebaju da se pokaju Allahu subhanu wa ta'ala. I zadnja stvar, Kur'an je objavljen da ga učimo, da razmišljamo o njemu, da dušu svoju pojimo i da živimo po njemu. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قد الله إن يقول بسلانيك نشتو ناريدي ني مؤمن ني مؤمنك نيما يبرافو بناهو جينيو دا نستوبايو سامو راديتي بونو مشتو أزويشن يا Allah traži od nas druga stvar zašto su uspjele prve generacije nakon što su živjeli sa Kur'anom oni su u svoj svakodnevni život ugradili jednu veliku ciglu koja se zove Muhammed alihi salam. Za njih je autoritet svih vremena Muhammed alihi salatu wasalam. Njega su slijedili u svemu. Zato su uspjeli. Uzvišeni Allah opet kaže mu objavio ljudima Kur'an i u tom Kur'anu jasno im kaže لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ vi doista u Allahovom poslaniku imate divan uzor, a muslimani kao da indirektno odgovaraju gospodaru pa kažu ne, ne, ne gospodaru, nama je uzor igrač, pjevač, nama je uzor glumica, na, meni je uzor taj i taj sportista. Jeste vidjeli onu anketu iz Maroka? Maroko! Maroko! Kada onaj koji pravi anketu ide i pita omladinu, nabrojni pet igrača Barcelone, svi koji stopa, Messi, šeitan, jedan šeitan, dva šeitan, tri šeitan, pet, sad pa sad. Kaže, nabroj peta sahaba, samo imena. Da je samo nabroju četvoricu halifa i dodaje Ebu Hrieru, na to je to pet. Većina ljudi kaže, ne znam, ne zna ime, ne zna ime. To je hal naši omladini u Maroku. U Maroku. Zato kažem, braćo moja draga i cijene sestre, ako hoćemo uspjeh, nema uspjeha osim sa Kur'anom i nema uspjeha osim slijedjenjem Božih poslanika, alihi salatu wasalam. On je najsavršenija osoba koja je kročila zemljom. U svakom pogledu dostigao je savršenstvo što može čovjek da dostigne. Njega treba slijediti, njegova pogo, po, pobožnost, njegova bogobojaznost, njegov odnos prema djeci, njegov odnos prema komši, njegov odnos prema neprijateljima i tako dalje. U njega se treba ugledati. Za svaki postupak kojeg njega slijedimo imat ćemo nagradu. Zato, braćo moja draga i ciljni sestre, vratimo se iščitavanju sirije Božijeg poslanika, Svatimo ko je bio taj čovjek. Zašto moramo dopustiti da nevjernici svate da je to najveća ličnost historije? Nevjernici kada pišu knjigu u kojoj stavljaju stotinu najvećih ličnosti historije, s kime započinju? Sa Muhammedom alihi salatu wasalam. Ako su to oni svatili, ne mogu da svatim kako to ne može svatiti naša omladina. Uzor čednosti, uzor poštenja, uzor bogobojaznosti, uzor dobroti, uzor milosti, uzor rahmeta, uzor svega. Vratite se njemu, njega oponašajte, ostavite one koji su vam kamere napuhale da ih slijedite. Wallahi, tako mi Allaha, to su propaliteti, koji su kamere napuhali da izgledaju da su, hajde da kažemo nešto vrijedno, to su ljudi koji ne zaslužuju da budu slijedženi. Nakon toga, Zašto su uspjeli? Zato što su shvatili da je put uspjeha put na obrazbi. Nažalost, evo vidjeli smo ovu anketu iz Maroka koliko muslimani pažnije posvećuju na obrazbi. <clears throat> Pogledajte prve generacije. Šta su truda uložili da bi se samo hadisi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam sakupili. Ljudi su znali stotine kilometara i hiljede kilometara prepješačiti na nogama samo zbog jednog hadisa. Naučna revolucija, slobodno smijemo kazati, za mnoge dunjalučke znanosti započeta je za vrijeme muslimana, od medicine, astronomije i mnogih drugih velikih današnjih znanosti započet, započeli su ih muslimani. Onog momenta kada su radili po šta? Iqra, uči! nije samo uči vjeru, uči prvo vjeru, nakon toga uči i svjetovne stvari. Trebaju nam muslimani obrazovani u svakom pogledu i inženjer musliman, doktor musliman, doktorica muslimanka, da nam ne mora non stop muškarac porađati žene, da imamo sestre muslimanke koji će porađati žene muslimanke. Zato kažem, braću moja draga i ciljne sestre, put naobrazbe je put uspjeha. Moramo se obrazovati. Na ovim prostorima našim niko nam rahmeta neće dati osim ako sami sebi ne izgradimo sa šehadetima, sa diplomama, ugledu društvu. Zato zagrijati klupu, učiti. Pogledajte samo neke, neke loše plodove neznanja u akidi. Zašto ljudi čitaju horoskop? Zašto ljudi idu kod sihribaza? Zašto ljudi vrijeđaju Allaha? Zašto ljudi vrije... psuju poslanika? Zašto ljudi imaju prepuni su sujevjerja? Neznanje. I mnoge druge stvari. Kod nas najbolje cvate koji biznis? Oni koji pišu zapise. Nema poreza, nema carini, nema PDV, nema ništa. On ti dođe, slaže ti, napiše ti tam pet nekih šeitanskih telefonskih brojeva, zapakujete još veliki zapis, mali zapis, ovaj 300 eura, ovaj 100 i eto ga. Čista zarada. Zato što more prodavati maglu nepismenom narodu. Da se opismenimo i da sačuvamo prvo svoj din. Jer imate opasni stvari koji ne mogu nikako da se nađu na repertuaru čovjeka muslimana i njegovog života. Pogledajte namaz. Ono što malo muslimana klanja, kako klanjamo? Pogledajte, otiđite u džamiju najveći na teraviju, pa se okrenite, pogledajte kako ljudi klanjaju. Kakva su njihova odijela u namazu. Pogledajte njihove postupke. Najbitnija stvar u islamu, namaz. Pogledajte kako se ljudi koji klanjaju, a koliko je onih koji ne klanjaju. Zapamtite večeras jednu stvar, a govorit malo na kraju o omladini kada se obratimo, namaz najbitniji stup vjeri. Ne može se zamisliti musliman bez namaza. Nemojte dozvoliti, nemojte dozvoliti sebi da zbog dunjaluka izgubite ahiret. Da zbog dunjaluka propustite jedan namaz. Musliman ne može doći u situaciju da ostavi namaz. Još nije poznata pravu fiku situacija u kojoj se kaže sad ne trebaš klanjati. Ako je čovjek razuman, ima razum, mora klanjati. Pogledajte samo neznanje u pogledu zekijata, u pogledu posta, u pogledu hađa, u pogledu braka, u pogledu razvoda braka. Koliko je muslimana koji nikad nisu čuli činjenicu da musliman može ženu samo razvesti tri puta. Nažalost, ljudi praktičari vjeri, kaže sestra, ja više ne znam koliko puta sam razvedena. 10 ili 15. Sve nakon trećeg razvoda je blud, zinaluk i mnoge druge stvari, neznanje. Kako ćemo riješiti ove probleme? Samo učenjem i edukacijom. Kada bi imali samo vremena, braću moja draga i ciljne sestre, da vam ovdje citiramo argumente koji govori o vrijednosti znanja. Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže vrijednost učenog nad pobožnim nije vrijednost učenog nad običnim insanom, ne, nad pobožnim je kao razlika između mjeseca u noći ušta pa kada je noć, kada je mjesec pun, u odnosu na druge zvijezde. U drugom rivajetu kaže poslanik, razlika između učenog i pobožnog je razlika kao mene i nekog od najnižeg ashaba. Neko koji je na najnižijem nivou kod ashaba kaže, tolika je razlika između učenog i pobožnog. Zato, braću moja draga i cijine sestre, odvojimo malo vremena od šetanskog Facebooka pa da pročitamo onu knjigu koju imamo u našoj kući. <clears throat> Također, od stvari koji su veoma bitne vezano za ovu tematiku jeste koliko je naše neznanje u pogledu arapskog jezika, koliko je muslimana koji govore nekoliko takozvani svjetovni i svjetskih jezika, engleski, francuski, njemački, italijanski, japanski, kineski, arapski, no, no, no, nema arapski, Kaže šehul Islam ibn Taymiyyah rahmetullahi alayhi u poznatoj knjizi Iktidau siratul mustaqim "Al-lughatu al el min ad din wa ma'rifetuha fardun wajibun Arabski jezik je sastavni dio vjere i poznavati ga je obaveza svakom muslimanu. U nas, nažalost, ne znaju arapski jezik ljudi koji ljude predvode u namazu i koji tumače vjeru. Zamislite danas čovjek dođe i kaže ja sam inženjer informatike. Ti mu kažeš znaš li engleski? Kaže ne znam. Jadan taj inženjer kako bi ti on opravio laptop? On bi ti u njega uključio centrifugu od mašine za pranje veša. Čije ćeš naučiti informatiku bez engleskog? Isto tako, naučiti din, islam, bez arapskog je nemoguće. Nakon toga, zašto su uspjele prve generacije? Jeste što su u praktičnom smislu živjeli kao braća muslimani. Kaže Allahu poslanik poslanika, alaihi ve wasalam, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Niko od vas neće biti mu'min dok ne bude volio bratu ono što voli sebi. Da se volimo međusobno. Danas, kao što vidite na svjetskoj sceni, Rusija već odavno ujedinjena, Amerika već odavno ujedinjena, Evropa odavno ujedinjena, jedini koji je razjedinjen su muslimani. Pogledajte samo njihove karte i njihove državice kako su razjedinjeni. Saudijci kažu najgori na planeti su Egipćani. Egipćani kažu najgori na svijetu su Saudijci i tako dalje. Na Nas vezuje din, nas je vjera i mi smo najpreći da se potpomažimo. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu ve selam primjer mu'mina u njihov potpomaganju i ljubavi je kao primjer jednog tijela. Kaže kada se razboli jedan dio, ostali dijelovi se odazivaju temperaturom i nesanicom. Nas treba da boli ono što se dešava našoj braći u Siriji. Nas treba i mora da nas boli ono što se dešava našoj braći u Iraku, u Čečini i tako dalje. Zato kažem, braću moja draga, pogledajte prve generacije kako su oni živjeli. A sahabi koji je Allahu poslanik povratio, kaže Sa'd ibn Rabija, Abdurrahman ibn Aufu, ja sam jedan od najbogatijih ljudi u Medini. Uzmi pola moga imetka, Allahu akbar. Uzmi pola moga imetka, a ja sam jedan od najimućnijih ljudi u Medini. Mi ne damo bratu po krvi pola imetka, a kamoli da dadneš nekome ko kaže ja sam tvoj brat u vjeri. Zato nemamo uspjeha, nema prosperiteta. Zato što smo srca vezali za dunjaluk, a ne za Allaha. Zato kažem, braću moja draga i ciljni sestre, put uspjeha je put istinskog bratstva. Sjedi brat i ima vile i kule i brodove i ovaj pored njega miskin, nema šta pojesti, kaže, nas dvojica braća. Koja braća? Munafićiš ti njemu, munafići i on tebi, on gladan šuti. Ti munafićiš da ti ne bi on zaisku. I kaže, mi smo braća. Koja braća? Nema tu braći. Ni tetići, kamo lamiđići da ste vi. Istinsko bratstvo u islamu čini čuda. Na svjetskoj seni ne možeš postati cijenjen, poštovan, osim kada si, imaš jak pakt, kada imaš jake ljude, kada se potpomažu zajednom. Pogledajte samo <clears throat> jedne prilike Omer radijallahu ta'ala došle su mu neke velike pare pa je uzeo svoga slugu i kaže evo ti 400 zlatnika nosi kaže Ubejdi radijallahu ta'ala anhu Ubejde ibn Đarrah kaže i sjedi kod njega malo pogledaj šta će on urati sa tim novcem Pa je, kaže, uzeo kesu sa 400 zlatnika. Zamislite nama, nama danas da neko donese 400 zlatnika. Šta bi mi prvo uradili? Prvo ću iPhone petica, to odmah mi ponesi. Ali nek imam i rezervni Galaxy, pa da imam i Galaxy da imam ovu. Pa mi da jedno dobro auto, pa mi da jedno dobro ovo, normalno, muški odma četiri bi žene doveo, znači bez onaj, da ispuni bonus, za svaki slučaj dok je na Dunjaluku. Pogledajte Ubejdi radi Allahu ta Ebu Ubejdi radi Allahu ta'ala anhu. Kaže, došao sluga i donio 400 zlatnika. Kaže, evo, poslao, poslao emir ili mu'minin tebi da se malo pomogniš. Kaže, pa je sjeo malo da sačeka, a on kaže, zovni svoju sluškinju i kaže, nosi to mi sedam, nosi to mi četiri, nosi to mi pet, nosi to mi šest, dok nije sve podijelio. Došao sluga Omeru i kaže tako se desilo. Ništa. Kaže evo drugih 400 nosi Muaz ibn Džebelu. On odnio kod Muaz ibn Džebela kaže evo Omer Allahu ta'ala nu ti poslao 400 zlatnika da se pomogneš malo ti i tvoja porodica. Kaže pa je zovnio svoju sluškinju i kaže nosi to mi sedam, nosi to mi pet, nosi to mi četiri, ostalo samo dva. Dva. Žena tamo iza zastora, pošto žene kod njih nisu sjedle sa muškarcima, kod danas kod nas u savremenom dobu, kada muslimanka mora sjeti sa muslimanima, da joj vidi kolike su joj trepuške, kakvi su joj zubi, da ona vidi brata muslimana, ali počeš na brada i tako dalje. Ona jedna tamo iza zastora, kaže, ima li ništa nama, nemamo šta večerat? Evo, kaže, ostala su ova dva, eto ti, dva samo sebi ostavio. Pa se sluga vrati Omeru, pa Omer zaplako, kaže, tako mi Allaha, oni su prava braća. To su prava braća. To su prava braća. Huzeyfe el Adevi priča priču kada su muslimani imali bitku na Jermuku. Kaže, završila bitka, tada se ratovalo po vre, vrelini žega. Kaže, krenuo sam da tražim svoga Amidžića i ponio malo vode. Jer tada dati vode je dati infuziju. Tada znači voda život. Voda ja, kaže, došao do svoga Amidžića, našao ga, ječi, hoće da umri. Kaže, jesi žedan? Jesam žedan. Kaže, kada je fino uzeo da počne piti vodu, tamo drugi musliman ječi i kaže, vode, vode, umirim. Kaže, vrati mi onu vodu i kaže, nosi tamo dalje. Ja došao, kaže, do onog drugog, samo što sam mu dao vodu, on kaže da počne piti treći zove. Kaže, vode, vode, život spašava voda. Kaže, nosi njemu. Ja, kaže, došao do onog trećeg, ja do sam došao, on umro. Vratio se kod drugog, on umro. Vratio se kod prvog i on umro. Sve trojica ošli gospodaru žirni, ali su otišli kao braća muslimani koji su dali prednost bratu muslimanu nad sobom. To je istinsko bratstvo koji nam treba i bez toga nema uspjeha i nema prosperiteta. Dok se muslimani budu dijelili po posanđaklije, bosanci, makedonci, šiptari, saudici, kuvajčani, egipćani, nema tu uspjeha. Inne ekramekum inda Allahi etkakum. Kod Allaha su najbolji oni koji ga se najviše boje. To je jedino pravilo, to je jedini parametar. Koliko se Allaha bojiš, to To je tvoja vrijednost kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Ibnu Abbas, radi Allahu ta'ala anhu, trojicu ljudi ja ne mogu nikako nagraditi. Pa je spomenuo trojicu ljudi iz svakodnevnog života, a kaže četvrtog, može za mene samo nagraditi Allah. Ko je ta osoba u našem životu kom je bi mi mogli reći uradio mi je nešto, ne mogu ga ja nikako nagraditi osim Allah da ga za mene nagradi. Pogledajte koga Ibnu Abbas odabire i kaže tog insana ja ne mogu nagraditi. Samo ga Allah može za mene nagraditi. Kaže, to je insan koji ima problem. I cijelu noć ne može zaspati, razmišlja koji je muslimanu da kaže svoj problem od koga da zaišći. Pa svati da sam ja taj koji njemu najbliži i dođe sutra i od mene zaišći. Kaže, to je najveći moj jaran i ja ga ne mogu nagraditi. A kod nas kad ti neko na vrata pokucati kroz pionku kad ga ugledaš, odmah padniš. Kud je došo Došao sto posto, treba mu para. Ženo, slaži da sam u WC-u ode u pod WC i šulj se sakrit. On došao možda da ti rekni volim tu ime Allaha jer je sunet doći nekom na vrata i reći mu volim tu ime Allaha. I ti njemu zalupiš vrata, kažiš jednoga u WC i šulj se kupa, ali nemoj slučajno da išteš sto maraka duga. To je naša stvarnost koja je smiješna, ali je zaplakat. Također, Zašto su uspjeli? Uspjeli su jer nisu bili sezonski. Mi živimo u vremenima kada je aktuelno i atraktivno biti sezonski musliman. Evropsko, azijsko, američki musliman. Sestra na sve liči osim na pokrivenu ženu. Ali kaže pokrivena, šta je pokrila sve višnjeg ti Allaha? Virio je uši, virio je vrat, virio je ruke, virio je noge, gore turban ko taliban zamotala i kaže, evo me ja, kaže pokrivena. Pokrivena. Može u Evropu, kažu, ok, muslim, o, dobar muslim, ti si dobar muslim, uuu. Imaš li bombu ispod kapi? Nemam, kaže, ne, ne, ne, dobar si muslim ti. U Ameriku odeš, u muslim, dobar. ti noge, maš, može, nema problema, ok. Da ne govorim o braći muslimanima koji po 15 godina čataju preko Facebooka da nađe ženu. Ne mreš naći za 15 godina, tebi treba obisi čoveče, ako se ne znaš za 3 dana u ženti. Ne kaže, ja tražim zlatnu ribicu, ona mora meni ispunjavati želje da ona dove u kuću Allahu da se oženim treći put i tako dalje. Znači, to je taj naš hal gdje nam je dosadila uputa. Pazite, Allaha mi sve više neki dan gledam ljude iz jedne arapske zemlje došli u Bosnu u turizam. Pa gledam njihov hal, neću da govorim o njihovoj vanštini, njihovim ženama, njihovim postupcima, Allaha mi svevišnjeg, došlo mi je da plaćim od dragosti, da je mene Allah počastio na kraju Dunjaluka sa uputom, a on toliko blizu Kjabi, ne mora znaš da je iz Saudijske Arabije, ali iz arapskog svijeta, i došo u Bosnu, traži da prostite prostitucije i tako dalje. Je li to je dosadila uputa? Je li to je dosadio put ka džennetu? Jesmo li to se zasitili islama? Jesmo li to se zasitili hidajeta, pa hoćemo da budemo pola tamo, pola vamo? Kaže, dolazi Allahom poslaniku, ashabi kaže, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك U Allahu poslaniće, reci mi, kaže, o dinu, o vjeri, nešto, što neću više nikad nikog pitat. Znate šta mu kaže? قل آمنت بالله ثم استقم Reci ja vjerujem u Allaha, zatim ustraj na tome. Nema popuštanja. Danas je trend popuštanje, a popuštanje je mora bez, more bez dna. Nima popuštanja. Kom je popuštat? Čije zadovoljstvo tražit? Budi ponosni musliman. Podigni glavu kroz pazar i kaži ovaj čovjek je Allah ga je počastio da je sunetlija ovdje. Ja sam sestra koja nosi mahramu, ugledala se u čerke Božijeg poslanika, alaihi salatu wasalam. Ne šmiga mi se ni malo mini suknja, niti mi se šmiga malo jer to vodi u džehennem. Budi ponosna, nemoj da, da se osjećaš poniženom. Jer to se neko stidi islama. Zato su prve generacije uspjele. Zato što su se ponosili islamom. Mi se stidimo islama. Stidimo se islama. Zato kažem, ustrajati na uputi, nema veći blagodati, vallahi, Nema veće blagodati na zemlji, nego da te Allah počasti islamom. Evo, čuli smo malo prije onim kasidama, toliko me to potreslo. Koliko je nas ima mamu, ima babu, ima roditelje. Govoriš mu o islamu ko da govoriš loncu. Nema, nema, nema prostora u njegovo srce. Žao ti, plačiš, volio bi da se spasi. I onda gledaš te ljude koji bludniči, koji kradu, koji su propaliteti i tebi došladilo da budeš moralan, čestit, musliman i ti bi da budeš pola-pola. Budi musliman. Budi musliman kad prođi čaršijom ponosno, nek sutra na sudnjem danu ne mogu reći mi nismo znali za nešto što se zove hijab. Kada Ezan zauči, u džamiju otiđi, neka oni ostali lokali znaju da je bio neki lokal koji zaključavu kada Ezan uči. Nek ne mogu reći gospodaru, mi nismo to znali. Jesi znao, bio je komšija koji zaključavu. Ustrajte na istini. Asabi su doživljavali islam kao najveću blagodat. Dan primanja islama im je bio novi dan rađanja. Nemojte, nemojte bježati od dina. Nema veće zablude i dalaleta osim dalaleta koji dođe nakon istine. Vidiš čovjeka bio praktičar vjeri i on da to ostavi. Ne možeš sa 16 haubica doći do njegovog srca. Pocrnilo mu srce od grijeha. Čuvajte se grijeha da ne pocrni naša srca. Također, od pitanja <clears throat> zašto su uspjeli, jeste što su se istinski bojali Allaha. Nisu bili kao velik broj nas, dobri muslimani samo u društvu. Dosta puta sam navodio, nerijetko nam se dešava da nam sestre kontaktiraju nas i braća kontaktiraju isto tako, kaže sestra, brat kada je kod vas na kiki, on je mašala, elhamdulillah, jerhamu kella, djezakella, hajrahi, Allah te na još mi svake, oti miris. Ma ti bi njega previo na rak, on bi za heptu dana izliječio rak. Ali kada taj rak rana dođe kući, kad on skine dres islama i obuče Barcelonu, Da vidiš ti onda koji je to musliman polovnjak. Na colovkama, ne možeš ga registrovat niđe. Mijenjamo, znači, dresove, braćo moja draga i ciljne sestre. Što nam ne treba nikako. Zato kažem, treba nam istinska bogobojasnost, Da se Allaha bojimo kada nas niko ne vidi i da se Allaha bojimo kada smo pred ljudima. To je ono što je podiglo prve generacije. Istinski strah od Allaha. I to treba da naučimo od posta. Zamislite kada bi nekom je od nas neko rekao, evo ti u toku dana, hiljedu eura popij čašu soka, sakri se da te niko ne vidi. Svi bi to mi odbili i treba da odbijemo. Zašto? Pa kaže, vidi me Allah. E taj Allah je živi, vječni, 12 mjeseci, a ne samo u Ramazanu. Taj Allah nas vidi i u Ramazanu i izvan Ramazana. <clears throat> Allahu poslanik alejhi salatu vesselam znao je doći u svoju kuću, na svome krevetu našao bi datulu. Pazite, ne na tuđim, ne na ulici, hadis u Buhari, našao bi datulu na svome krevetu. Podigo bi je ka ustima da je pojede i onda kaže, možda je to sadaka, pa bi je bacio. Jednu datulu nije dio da pojde, koliko mi pojedemo stvari, koje su možda haram, a kamoli sumnjive stvari. Istinska bogobojaznost. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, Allaha se boj ma gdje bio. Allaha se boj ma gdje bio. U društvu boj se Allaha. Sam boj se Allaha. Imam, braću moja draga i cijine sestre, mnogo toga bojim se da ću odužiti. Evo, skratit za kraj samo nekoliko savjeta našoj omladini, pošto vidim da je velik broj prisutnih ovdje iz te populacije. Prva stvar, mjesto omladne u islamu je veliko. Vi omladinci možete zarati nešto što drugi možda i ne mogu. Na sudnjem danu, najteži dan u historiji čovječanstva, kada će djeca sjediti, kao što je Kur'an rekao, kada će se vagati dobra i loša djela, Kada će ljudi, pogledajte nas sada, ovi koji se uznoje, kako je naporno znojiti se. Ljudi na sudnjem danu će biti u znoju s odnos svojim grijesima. Neko do koščice neko do koljena, neko do pasa, neko do vrata, neko do usta. A neko će tada biti u hladu arša, u hladu uzvišenog Allaha te bareke wa ta'ala. Druga skupina, nakon što Boži poslanik kaže pravedan vladar, odmah kaže mladić koji je svoju mladost posvetio vjeri. Zato nemojte propustiti taj džoker. To je džoker. Čovjek koji u 60. godini okrene novu strancu života, on se kaje, kaže, kamo sreće da sam u mladosti bio musliman, da sam to prakticirao. Čuvajte svoju mladost. Ja znam da su sada vremena, vremena strasti, vremena izazova, ali tako mi Allaha sve Dolaze mi nekad braća i sestre, Pa kažu, počinio sam blud, samo jednom, vratio sam se vjeri, pokajio sam se, ali mi taj grijeh pojede džigeru, ne mogu se smiriti. To je pravi pokazatelj njegove iskrenosti, ali nemojte sebi dozvoliti da uradite grijeh za kojeg ćete se sutra pokajati, pa će vam čitav život jesti džigericu. Zato već od sad krenite pravim putem. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, iskoristi pet prije pet. Pa kaže, iskoristi mladost prije starosti. Iskoristi sada mladost dok si mlad. Pun ambicija, pun snage, elana, poleta, sada i badeti. Nije isto da onaj dedo 60 godina koji se klima stane na namaz, njemu nije ni do čega, ba. njega moreš gurnit na sred mora mislim na plažu, njemu svejedno on jadnik prima inzulin, ide kod doktora gore dole, njemu ni do čega. Inac kojim je došao adrenalin ovdje gore njega kada bi rasiko vidio bi ko fontana gore kako krv skači. E sada se strpi. Sada se strpi zbog Allaha i radi Allaha. Zato ćeš biti nagrađen kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako savjetujem vas da pazite s kime se družite. Ovo su vremena, opasna vremena. Vremena kada nam je dosta omladinki, dosta omladinaca izgubilo se u vrtlogu današnjici zbog društva. Kod kuće lijep otac, lijepa majka, djete išlo u mekte pod malena, u džamiju, klanju se, uletio kada je krenuo na fakultet u loše društvo. Pa hajde drogu, pa hajde djevojke, pa hajde blud, pa hajde, pa hajde i postao najgori u čaršiji. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Ar-rajulu ala dini khalilihi." Čovjek je na vjeri svoga brata, zato pazi s kime ćeš se družiti. Postavi parametre. Nemoj dopustiti da budeš od onih o kojima Kur'an kaže: "Ja uejleta, ja lejteni, lem ettehid fulanen khalila." Kamo sreći Kaže uzvišeni Allah govoreći u Kur'anu o ljudima koji su pogrešili Pa kaže, teško meni. Kamo sreći da tog i tog za prijatelja nisam uzao. Pogledaj, Kur'an ti govori da ima ljudi koji će se kajati. Nemoj ti da budeš jedan od njih. Izaberi sebi čestite i moralne prijatelje. Ljudi koji će te potakjeti da ideš u džanju, da budeš moralan, da budeš pokoran svome babi i mami, da ostaviš grijehe. Kada te vidi sutra da si krenuo gdje kada kaže, nemoj sebi to dozvoliti. Nemoj da izgubiš, dunja, nemoj da izgubiš ahiret zbog dunjaluka. Zato pazite s kime se družite. Bolje da imaš jednog prijatelja s kojim ćeš se družiti radi Allaha, učiti vjeru, ići u džaniju, sestra, da se druži sa ženom koja će posticati na mahramu, bolje ti nego da imaš deset onih propaliteta. Također, ako želite u životu da uspijete, a nadam ste omladina, trebala bi da ima ambicije da uspije u životu, živite na, na dunjaluku po principu voli drugima ono što voliš sebi. Ako želiš da uspiješ, živi tako. I to je ono što ćemo nas uči Boži poslanik alih salatu wasalam. Ako ne voliš da se neko nabaciva tvojoj sestri i da je odvede negdje u mrak, nemoj niti vodi tuđu sestru. I to je nečija sestra, i to je nečija čerka, i to je nečija majka. Ako ne voliš da neko tebi slaži, nemoj niti lagat. Ako ne voliš da tebi neko ukrade, nemoj niti krasti. Ako voliš da tebe ljudi uvažavaju i ti drugi uvažaj, uvažavaj i tako dalje. Živite po ovom pravilu, bit ćete sretni, bit ćete zadovoljni, bit ćete voljeni u društvu kojem živite. Također, o tome smo govorili, ali kratko, zbog vas omladine, znajte da je istinska sreća u pokornosti Allahu. Gdje si? Gdje si? Gdje si? nekada sekundarno nosi sa sobom određenu dunjalučku čar i, hajde da kažemo, slast. Ali znajte da je istinska slast u pokornosti Allahu. Da budeš pokoran, da se strpiš ovim vremenima izazova, nema ništa slađe na planeti da se strpiš, da oboriš svoj pogled, kada svi bulje, da ti gledaš u zemlju, kada svi ašikuju, da se ti na halal način oženiš, kada svi se dopisuju, da ti to ne radiš, i tako dalje. To je Allaha mi najveća slast. Nemojte sebi dozvoliti da uprljate svoja čista srca sa grijesima. Kaže Allah poslanik, alaihi salatu wasalam, primjer ljudskog srca je primjer bijelog zida, bijele površini. Pa kada čovjek uradi grije, na tu bijelu površinu se stavi crna tačka. Kaže, pa ako se pokaje, srce se ponovo ispolira. Ako nastavi raditi grijehe, tačka po tačka, dok njegovo srce ne pocrni i kaže, to je ono što je spomenuto u Kur'anu, kella bel rane ala kulubihim makanu jeksibun, to je ono što su činili, prekrilo je srca njihova. Zato vidite ljude koji su mnogo griješili u životu. Ne možeš mu nikako prići u smislu da nešto dođe do njegovog srca. Zato što je njegovo srce crno. Zato nemojte sebi dozvoliti, omladino, da svoja srca zaprljate grijesima. Polirajte ih pokajanjem uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Također, rekli smo, namaz, namaz. Odgajajte se da svoj život planirate i živite kroz namaz. Namaz. Ona obaveza koja se ne može uklopiti u namaz, nemoj prihvatati tu obavezu. Bilo koji posao da ti povjeri sutra na Dunjaluku, da imaš platu 100.000 eura, ali ne možeš klanjati, ostavi to. A Allah će ti to nadomirti onim što je bolje za tebe. Zato svoj život, napravite koncept svog života da odgovara konceptu namaza. Savjetujem vas da požurite sa brakom. Ovo su vremena smutnje, vremena iskušenja, oni ljudi koji imaju uvjete, dosta puta čujem, kaže, ima fakultet, ima posao, ima kuću i ne ženi se. Šta je problem? Strah ga za nafaku. faku. Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže čovjek kada napuni četiri mjeseca, Allah pošalje meleka sa nebesa, udahne u njega dušu u utrobi njegove majke i propiše mu četiri stvari. Jedna od te četiri stvari jeste nafaka. faka. Kada bi se cijela planeta sakupila da ti na faku povećaju za marku ili za euro, ne mogu. Niti ti to mogu oduzeti. Zato vam savjetujem najbolji način, kao što je savjetuo Boži postani i komladini, kada ih je vidio, kaže Ja mašera šebab, meni ste ta'min kumul ba'ete, feljete za uvađ. Onaj ko može od vas, o skupinu mladića, da se ženi, ima mogućnost, neka se ženi. Zato vam savjetujem, savjetujem, Krenite sunnetom Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, ženite se i udajite se i na kraju znajte da ste stvoreni s ciljem. Velik broj muslimanske omladine danas kada bi ga upitao i kada bi ti otvoreno kazao zašto si stvoren, što živiš, gdje ode tvoj život, Allaha mi ne bi znao zašto je stvoren. Ne zna zašto je stvoren, ne zna zašto živi. Živi i krade, hajde da kažemo sebi sam, sebi vrijeme i dane. Zato vam kažem, znajte da ste stvoreni da obožajete Allaha. Insan je stvoren da obožaj Allaha. Svoj život tako programirajte da obožajete Allaha. Molim Allah Đelešanu da vas sve nagradi na vašoj pažnji. Molim Allah Đelešanu da u Kabuli naše ibadete. Molim Allah Đelešanu da pomogne našoj braći muslimanima ma gdje bili. I na kraju još jednom se zahvaljujem svima onima koji su na bilo koji način učestvovali u organiziranju ovog hajirli skupa i na kraju subhaneke Allahume ve bihamdike ešhedu in la ilaha ila in testagfiruke ve tubu